บุ๊กทูสองดวสมาชิกครอบครัวดรูจีนาปู่ตาเดเด็กย่ายายปาบิซา เขาและเธอ on in ona พ่อ o c e แม่ mati เขาและเธอ on in ona ลูกชาย sin ลูกสาวเขาและเธอ on in ona พี่ชาย น้องชาย brat พี่สาว น้องสาว sestra เขาและเธอ on in h อ n o r ลุง อา นาสตรีทป้า อา นาเทตาเขาและเธอ on in honor เราเป็นครอบครัวเดียวกัน Mi smo družina ครอบครัวที่ไม่เล็ก Ta družina ni majhna ครอบครัวใหญ่ Ta družina je velika